arratsalde on guztioi. Kaixo, hemen gaude. ba, geratu nahi bertan, atearen pikaportearekin <laughs> eskuan horregatik ari nintzen barrez lertzen. Ai, ama, ba, hau irratitxoroa, eh? hemen antxeta irratitik ari gara, zuzenean, gonekin eroberon, eta, bueno, ba, antxeta irratia atope da bil. Bai. Azken aste hauetan, bueno, jakin gozuten iparraldean udala uteskundeak dira, eta hemen txegin dugu hola aldaketa pinpan bat, bai. hemen zeden haute txipia, gusartu, eraiek atera. Urruñakoak omen, urruñakoak mm, omen, egon bai. nahi zor pixkatko tiletzen. Aian pikaportarekin eskua, <laughs> musika sartzen, aldaketa, eta eta hemen txe, hemen txe Gonekin ero Hori da. gaurkoan ez daukagu ainara esateko beti bezala bazelako programa zoragarria ekarriko dizuegun, baina miren prestal zaudezu esateko zelako programa zoragarria prestatu dugun gaur? Programa <laughs> ikaragarria ekarri dizuegu gaurkoan, asterolez, eta gaurkoan elkarrizketa izango dugu, Beste miren bat, izango dugu gure artean. <laughs> miren eranguren, izan, izan, euki izan dugu, ez? Bai, bai, izan, izan dugu, bai baina beste gauza batzuk zirela eta eta bueno, ba, bilgune feministako ba, ordezkari edo bozera maile gisa izan dugu maiz, baina gaurkoan ez. Gaurkoan beste arlo batetik helduko diogu, mireni. Beste fazeta bat. Mm -hmm. Feministek fazeta asko dauzkau. Bai. bai, bai, bai, bai, emakumeak mila saltxetan, mila gozetan, eta ba, bera ere beste proiektu politu batean sartu zaigu, musika gintzan, zuzen ere. Eta, bueno, ba, hortxe, ba, gitarrak mikroak hartu, eta hortxe tabla gainera juntza egun, miren. Bai, eta, ba, ekarri izan dugu ona ere bere taldearen musika, oki di farfai edo, otxi edo, ez dakit nola Italia esango den. ez, Bai, ez? Oki, izango da? Bueno, ba, tximeleta baten izena da. Mhm. Eta, ba, ekarri izan dugu, eta, bueno, ekartzen jarraituko dugu, gustatzen zeigulako, Eta, bueno, pues, gaurkoan berarekin elkarrizketa txoa egingo dugu, eta gero noski, gaur martxoak bost, mhm. ba... Bueno, martxoak bost... Batzuentzako. <laughs> Batzuentzat, hemen zuzenen entzuten ari gaitu zenentzat, beste entzat auskalo, behar bada dagoeneko martxoak zertzi <laughs> pasa izanen da entzuten gaitu zenerako, arrosa saretik entzuten gaitu zenontzat, baina, ba, zuzenean, hola, ez, aprotxatuko dut, hemen, eta zuzenean entzuten ari baldin bazarete, eh? gurekin parte hartzera animatu zuzen zuzenean, ba, telefonora daituz, eta ba, hemen txe endaia inguruan mazabiltzate, biriatu, endaia, urruñan, edo, Ba, zero bost, bost bederatzi, lau zortzi, iru sei, sei bostera deitu dezakezute, eta, ba, egoaldetik deitzen mazute, 00, iru iru, bost, bost bederatzi, lau zortzi, iru sei, sei bostera deitu. Eta mentxe, oian eta mirenekin, bagoixo goixo hitze egiten arituko zarete. Eta gero inararekin. Eta gero inararekin. Bai, nurea. elduko da. Bai. Bai. Eta bestela, eta bestela idatzi. <laughs> Gonekin, abildua, jamer.com. Listo. Aurreko nentzen nuen, guk gaizki esaten dugu, eh? guk gazteleraz esaten dugu. Gmail esaten dugu. Ah, Gmail. Gmail. Ah, <laughs> Entzunen. <laughs> Eskin, eskin. Ai, arkatu, urte guzti guen gatik. Deberías irte a casa y meterte en la cama. No puedo dejar de tocar. La música es lo único que me queda ahora. Bueno, la música y diseñar mis propios zapatos. ¡Volan, eh! Antes de empezar, quiero deciros que estoy resfriada, así que si estornudo en mitad de alguna canción, no será a propósito. Ah, excepto en la última estrofa de Personas de Pimienta. Smelly cat, smelly cat, what are they feeding you? Me gusta cómo suena. Smelly cat, smelly. Oye, Gunter, sé un buen chico y tráeme un whisky. Mis pegajosos zapatos. pegajosos, pegajosos Bueno, ostot, nahikoa dela, baina <laughs> Ez que Entzitun duzute gure ahotxe Mirenek pasaden astean ja Ahotxe hori zeukan eta aste honetan Ni sartzen naiz berriro Edo akoplatzen naiz ahotxe horretara Hemen gaude izugarrizko trankazorekin biak mhm. Eta ba Gogoratzen ari nintzen kotxan onuntzaren <laughs> Horrela ba hori, bueno Ni friends oso zalean nintzen Eta ba hori, Phoebe, ba, abeslarietako bat, ai ama, neukan klines bat hemen, tater bueno. <laughs> mukitxu, mukitxu, a ber. Bari, eta ba, fibik bere hau horrekin, hau txemzual horrekin, ez, ba, batzutan gogoratzen naiz horrela trankaza daukadanean eta hitz egin bardu ba, bueno, e, puntu bat daukala, ez? Ba, Horrelako ba, atxoak. Gainara ba, horrein son dolotura, ez? Oki farfaiaren abesti sensual hori. Bai, bai, bai. bai. Eta bai. fibiren hau eta mentxe gure hau sensuala, eta nasalak. <laughs> Bai, gero hori bai, aurpaiak ez dian baten sensualak eta sudorra gutxiago. Baina, bueno. Ba, hori xe. Baina, ziurtatzen dizu egu, gozaraziko dizu egu laur dutxo Bai, eta hobetu urrutian, eh? Bai. Uin bidez, ez eituzte kontagiatuko. Hori <clears throat> Eta hori, ba, miren ere uin bidez deituko dugu, zeren babadakizue martxoak sortzi etortze ardela, ba, nolakoak izaten diren feministo aste hauek, ba, onarte urbiltzeko pues, zailtasunak zituen, ala ere, ba, bueno, gustatu izango litzaioke, pues, ona urbiltzea, baina, bueno, ba, oraingoan telefonoz kontaktatuko dugu berarekin, eta, ba, urrengo batean igualekarriko dugu zuzena besteko, ez? Mm -hmm. Bez, bat, Puede ser. je iko saitot merida esta una ditu veluran desafia se te situveldur tu sapaldunaya col Eta Miren telefonoaren bestaldean daukagula uste dut, bai, Miren Arratsaldeon. Kaixo, arratzaldean. Aupa, ze ondo, egin dut dena lehenengoan ondo. Hala. <laughs> Ez que teknikana. Arazo tekniko gabe. Bai, arazo, arazo tekniko, gabe. Bai, bai, bai, normalean horrela izaten da, baina gaurkoan obekiago nabil dirudien, eh? <laughs> bueno, bueno, ainarari bere postua genduko diot ja definitibo. Bai, bai, martxanta, bai. <laughs> Beno, miren, balen pixkata aurkeztu zaitugu, eta esan dugu, uste dugula, ba, ez dela lehenengo aldia ba, gurekin zaitugula hemen gonekin ero bero saioan, ez? Ba ez, hmm. ez, ez beste batzutan eh, egon gehiare bai, beste gai batzuetan zitzaiteko. De, bueno, albila uste tantzekoa izaten jarraitzeula, bai. ez da? <laughs> bai, pizkatxo bai. Ba, hori, bezakit, e, eh, horretaz galdetu nahi genizun, edo, ba, igual, orain arte gehiago galderak egin izan dizkizu, ba, feminista bezala, mugimendu feministako kide bezala, eta ez dakit, ba, miren erangurenek momenturen batean amesten zuen edo pentsatzen zuen, ba, zede bat grabatzen amaituko zula, eta horren inguruan elkarrizketa bat egingo geniola. Bo, nik ere ez nahi, ez nun, ez nekan ere buruan inundik, inundik inera eta oaindik asko gozatzen zait identidade horrekin nola <laughs> identifikauta sentitzea ez. E, bueno, ez nahi sentitzen abeslari, abeslari ez, o, baina bueno, egia esan hasi ginean kantatzen eta eta esate genuen ez, feministok askotan esan dugu jarduten danak iten dizula azkenean ez, edo egiten dezun horrek iten dizula, ba, ba, bueno, pues igual abeslari pixkanaka pixkanaka ere iten nahi naiz. Eta bai, sentitzen nuen edo nekango guaba ba, beste zerbait iteko, hainbeste urte militantzian bueltan, ba, ba, bueno, ba, ere tarte bat eskaintzeko bizitzan, musikarekin... Bueno, ba, lotura handiagoa eukitzeko goguanekan, kantatzea beti gustatu izan zait, baina inoiz ez naiz zaur eta eta bueno, bazkeneko ba, urteetan ikuste feminismoari ere bai, ba, jabetu naizela edo edo jabekuntza prozesu bat eukidu dala, eta eta azkenean ba, ba bai salto indeu, ba zea txiki batea, ba gure estiloko e, bueno, jarduera batea eta mhm. eta oso gustu egia esan, bai. Baina ber, bai, jabekuntza prozesu bat, ez dakite, baina nola da momentu hori hartzen duzula eta esatuzu, benga, egingo dut musika talde ze momentu eta nola etorri zitzaizun hori burura, miren. Ba, bai. egia zen, deitu ginean, e, beste, bueno, gitarriza eta ni oporretan Turkian, eta ziginean, bueno, pues asko jotze genuen etxian daula, eta ziginean Turkiako txiringito bate, playero baten jotzen, eta ezken iziguen, haber, nahi genuen gaua pasa, eta faria, ba, jotzean, jotzean truke. Tardontxe, pues hasi ginean ez, bueltak eta joa, oingo bageno, ba, igual, ez, tartean behinateako zitzaigun, <laughs> zerbait, edo, zerbait, edo, opor batzuk diferenteiteko aukera, edo, eta, bueno, hor zan, ez, egin jo genuen, da, bueno, ingenitu nola dakizigun berzio batzuk daula, eta, eta otxe zan. Da, gero handik, ba, hilabete batzutara, bueno, ja, oporretatik bueltan, eta ja, urrengo oporrak planifikatzen ari ginala, ba, hasi ginean, bueno, ba, eta noa jungo geha, ez? Eta, ba, pues, ba, genekalago goa, bueno, nik behintzat nekalago goa mediterraneatik e, eh, bira batiteko, furgoneta batekin, eta ez genek diruik. Eta orduan, hasi ginen, kantu batzuk ingo bagen eta ez, eta kontzertu batzuk eman, da igual kalia, no, tokin baten, okupan baten, hola, eta ber, ez, ba, horrekin igual horrek lagunduko tezigun, E, oporrak, bueno, pix, ba, pixkatariñago ekonomikoki pasatzen, no? eta Eta horaz hasi da, esan gen, ba, utzi genuen, berriro horro hor ez, idea, eta urrengo irugarren aldiri baten hartu genun berriz, da, <laughs> eta esan genuen benga horrengo, bai, ingo ditugu kantu batzuk, eta eta ziko gea kontzertu batzuk lotzen. Da, hola, xa, ginean, oza, zan opor batzuk itia, e, opor eta jutia, e, kanpoan jotzea, Eta, eta ez genekan azmori gero da taldeakin jarraitzeko ez ez ez, Baina, bueno, ba, junginan, da nola jun behar genuen eta jendeari erakutsi behar genion zer eite genuen, ba, grabatze de, grabatu egin genun. Uh -huh. Grabatu da, grabatu eta gero, pues, zede bat atera genuen, ez da, nomen jake grabatu deun, pues, zede <laughs> bat eno bilduko deun. Eta, bueno. jake zede bat arregitaratu genuen, pues, irudi bat jarri genion, da, bueno, hola, hola juntzan dana, hola pixkat boro, la, rueda txiki batetik, bai, ba, bai. pixkanaka, pixkanaka gurpila haunditzen, bai. Osea, feminismoaren eta hipismoaren arteko zerbait, ez? Izango litzatik hau, ez eta horlako... Bai, bai, baina hori planazo egin zenuten azkenan orduan, ez? Bai, bai, egia zan izan zan pasada bat, porque jendeako zelan zantzigun, gure... Ui. Miren. Miren galdu dugu. Oh! Ai. Tu, tu, tu. Bueno, ba, entzungo dugu <laughs> disko opor horretarako prestatu zuten jo, beste bat. Bai. Ze ona? Aizu, ni, ze egiten dugu lako zerbait doia, na? Ja. <laughs> bai, eh, hori e, ari nintzen pentsatzen orain txeberten, bertan, itxeron segundu bat, uh, nola egiten dut, honekin? <laughs> orain bai, azten dira razo bai, bai, gure artean. Bai, bai, baina nuen... Honek etzen gertatu behar, miren, gurekin zinen. Ja, kauen la letxe. Bueno, a ber, abesti bat jarriko dugu eta... an old man wiser than we. He tells me I can create a world with peace and harmony. See the sight of difference from the rest and from a fool. Realize lessons of life are lonely and easy. Just become poor. Change the hate and greed. comme agué Blast of into space, Just fly, mm, fly This reality is fake, The next time... Honekin egiten ari dena miren da bere zedeko abesti guztiak <laughs> jartzea normalean hemen gonekinen. Osa abesti gutxi jartzen ditugu, eta esan du, bueno, kolgatuko dut horrela jarriko dute beste bat. <laughs> <laughs> bueno, ari ginen komentatzen miren eta biok, miren lant hemen dagona nire parean, eta biok, orduan guk ere nahi madugu, posible dugu egin, ez? Hori ere bai erakusten diguzue. Ez que nik uste hori dela pixkatera kusten duna gure, gure proiektuak, ez? Azkenean, zuk zeuk egiten dezunean zerbait, eta ambizio e, ekonomikorik ezakazunean, eta ambizio artistiko handirik ere ezakazunean, igua. Bida jatzeko ambizio ba, daukazunean, ez? Bai, hori da. Hori <laughs> pues, bueno, pues, tarte ematen eman nahi diozunean sormenari eta mm -hmm. prozesu hori abiatu nahi dezunean, eta bida jatu nahi dezunean, <laughs> aukera, aukera polita gala, eta... Bai. Eri <clears throat> esan guk ezagutu dugu horrela ibiltzena jende jende gehiago, ere bai ba, igual tokietan ez, eta bernetan ez, kalean ere jotzen duna, edo bezerroza batzuk iten dituna, eta bueno, pues, nik uste duki dezula, ba, oixe, ba, gutxirekin bizitzeko e, bueno, gogua, eta bidaiatzeko ere, bai, pues, pixka maztra, pero, eta <laughs> baldin, e, etortzen dian, e, etortzen dian baldintze, baldintzetan, baina, bueno, nik uste bada, la zentzu horretan adibide bat, ba, zuk zeu gauzak egiten dituzunean, ba, posible dela ere bai, pues, ba, buruan sartzen ez gauza batzuk egitea, e, kantatzea, gitarra bajotzea, edo antzerki bat egitea, ia edo zeinen esku dagoela, gero noski, pues, bakoitzak ikasten du ikasten duna, eta jartzen izio, jartzen izion goguak, baina, baina, bueno, posible da zalantzare gabe. Mm. Eta letra guzti horiek, zentzera duzu, bueno, harin batean juntzinetela guzti egiten, baina, bueno, kontenido ez dakit, izugarrizko edukia daukaten abestiak egin dituzue oso harin, nondik atera dituzue, ba, horrelako material potente hori? Bueno, dakit nik ere <laughs> idazketa lanetan ezaka eta biletik berezirik. <laughs> baina, baina, bueno, pues, beste gauza guzitan bezala aventura hori ingenian. Eta, eta, bueno, gauza hartzuk atera, atera zian, bueno, obiak edo kerragoak ez dakit, baina behintzat guri guretako esan nahi bate eh, dakae. Eh? Eta, eta, bueno, zerbaitetarako balio behartzegun ere bai hainbeste urtetan irakurtzen da feminismoarekin gora eta bera <laughs> hori horrek ere zerbaitetako balio behar Eta, eta, bueno, ba, beste, odeiek ere bai, ba, bueno, bos, urte pila bat pasaitu, beste talde batzutako letrak idazten, eta kanta komposatzen, orduan, bueno, pues, azkenean e, jakintza guzti hori ere depositatu da okidifar falar, eta, eta hori ere nabaritzea. nabaritzea. Gero beste mm-hmm. batzuk ere ba, batzuia da besteai e, bueno, lagun batek intzegun, Iparra Amerikako lagun batek intzegun letra bat, eta gero Imanol Epelde Zarauzparran beste poema bat hartu genuen, eta musikatu ingenun beberen baimenarekin, eta, eta bueno, hortik momentuz, momentuz egia esan hortik. Eta bueno, konturatu geha ere beste talde pila batek sortzen dituzela bere kantak, baina beste askok, ba, beste poeta batzuetan oinarritzen diala ere bai, eta sormena, pues asko dakala ere bai ez plagiotik, baina bai besteek egin duten hori aprobetsatzetik, ez? Eta ikuste hori batzutan azpite zaigula, oza, aurreko ekin duen guzti hori, bazkenean ba, zerbaitetarako dagoela eta mm eta aprobetsa hori behar dela. Ba, ni guen irakasle bat, beti esaten ziguna, kopiatzea, ondo dago, baina beti zure aportazioa edo betzen mazu. Ez? <laughs> <laughs> Zenguan bai, bai. entzute genuen dokumental batean, bedor talde handiaren e, dokumental batetan, eta kantu pila bat azaltzen zituzten, et, nola egin zituzten kantuak, eta dana zati pila bat beste kantu batuetatik hartutakoak, baina ikutu berri bat eh, jartzen zioen behaiek, ez? Mhm. Eta, bueno, pues, bedor bezalako talde famoso batekin badu, ba, ba urse ba ez, ez Moski. Bai, bueno, ni gozea justu indela dela azte gutxi aukigen genitun hemen ere e, puro logoko handion auki hon. Eta pixkat ba, bai gogorazten ditez, e, eh, zuen kasu eta beraien abraiek ere pixkat hola mudutuntunen edo, venga, oge, eh, festa aterako, venga, joko zute, hasi ziela hola, kalean, ezakite, udara, venga, joko dugu hemenan, eta ezkenan begira, beraiek ere hor, mm, ba, beraien zedearekin, eta eta gero ere letra feministak zituztela, ez? Eta ba, agian miren ere somatuko zenuen, ba hemen Euskal Herrian edo badaukagula goze bat edo behar bat, ba horrelako abestiak dituzten taldena eta bazkenean, pues puro luegori gertatzen zitzaien bezala zuek ere bai ba suposatzen dut, ba martxoa nahiko betea izango duzuela, ez? Alde batetik eta bestera ibili barko duzuela. Bueno, bagia zan guri, feminismotik ez digu, eh, asko, asko... Kau la leche. Asko, asko deitu. <laughs> e, ez dakit, gehalako, bueno, oso berria gehalako, eta oso ere mu mugitze gehalako, edo neskata mutila gehalako, baina, bueno, puro luego nere mutilak, bai. mutilak gau, zik ez dakit, ara, bueno, ara, ba, arazoa ez, eh, boindik, e... Eh, oso bidegue txikia indegu, ta, eta igualak azo indik ez asko ezagutzen, baina, bueno, oza, pixkanaka bai, eta martxuan kontzertu batzuk eh, badazkagu ere bai, eta egia da, e, adibidez eh, horrei garrantzia emateak, feminismoaren identifikazio horrei garrantzia emateak, ba, Ba, ez dakitateak irekizkigun, baina bai posibilitatu digula asko hitz egitea musika munduan dauden diskriminazio ez, e, uh -huh. Mhm. Eh, bueno, pues, e, irudiaz, e, bueno, hori, pues, daon emakume bizidegun egoera zere asko hitz egiteko aukera eman digu, eta nia horrekin oso pozik porque uh beste talde batzuk ere oso letra feministak izan dituztela urteetan, edo ikuspegi hortatik egin dituztela gauza, baina kaso igual ez diote izen hori jarri, Mhm. Eta argun itzen hori ez diozunean jartzen, ba, jendeak interpretatzeitu nahi ditun bezala. Mhm. Eta eta hori oso ondo dago, baina ondo dago ere bai igual, ba, feminismoari tarte bat ematen diozunean, ba, provokatzen dezu modu baten jendeak e, oixe, pues, hori horrei buruz ere galdetzia eta eta osnarketa horiek ba, plazaratzea. Orduan, mhm. bueno, zentu horretan... E, horretan poti, baina, bueno, de jaldi, feminista pila bat, claro, baina, baina, <laughs> deitu, baina, gu presa odela jotzeko. eh, ze badago, ez, olako, ba, jendeak azkenen bukatzen du itzeiten, ma, ba, musika talde feminista da, edo, mm. zuk, eh, uste duzu itzeiten alde la musika gintza feminista bat, edo... Barkatu, barkatu? Ba, azkenean jendeak ez, edo la ba, martxoaren zortzi honen inguruan, ma, ba, hori badaude talde batzuk, ba, igual feministak referentzial tasuna badutena edo feministengan eta orduan ba azkenean nahi gabe ematen du bai musika talde hori feminista da, ez? Eta zuk uste duzu izendatu daitekeela musika gintza feminista bat edo Bueno, nik ez, nik uste o sea, daude estilo musikal pila bat, mm. artean bezala, ez, ba, arte estilo pila bat, baina gero dago eh, arte hori begiratzeko, interpretatzeko, ausnartzeko begirada bat edo praktika bat, edo, bueno, eta nik buk guk orkokatze genuen, gu jartze feminismoa dena, ba, jendeari gure begirada hori argi, argi galitu diz. zi, zi, oza, argi galditeko, ez zain beste gure musika, oza, musika egiteko modua feminista dalako, borge, bueno, nik uste egon daitezkela gauza asko, ba, ba, ze funtzio betetzen ditu, nola eraikitzen dian gauzak, zein ekartzeitun ardurak, zagusti horrei buelta bat emateak nik uste feministago egin dezakela proiektu bat. Mhm. Baina egia da ere bai, pues, bueno, edukiek ere bai, baina nik uste dela gehiago pues, begirada bat eta ambizio, ambizio bat ez, ezain beste musika estilo bat. Mhm. Eta, bueno, e, kontatu diguzu, ba, e, pixkat proiektu hau hasten duzuela, ba, Europan zehar eh, bira hori egiteko edo, baina, bueno, amaitzen duzu eta horretaz ez dugu itzen, baina izugarrizko herrialde pila bisitatzen dituzue uda honetan, ba, atera duzuen CD horri esker. Eta zer nolako esperientzia izan zen, nola jaso zintuzteten, zeren, bueno, abesti batzuk inglesez dira, baina beste batzuk euskeraz, eta suposatzen, ba, bueno, Europan zehar euskara horrela entzuteare ez dela osoikoa izango, eta, bueno, hor nasketa, feminismo euskera, osea, <laughs> minoritarioaren minoritarioan kokatzen bai. zarete, eta <laughs> ze, ze izan zenuten. uten. Bagia zan oso oso oso onan ikuste, bueno, pixkatek zotigua ginala ere jende askorentzako <laughs> hori ere batzuetan. batzutan. Eta eta esan, zan gerturatu zitzaigun jende asko ba, Euskal Herriarekin elkartasuna dira zinaizuna edo edo Euskal Herriko lagunak ba, elkartetik ere torri gure kontzertuta. Mhm. Beste batzuk ba, jakin minez, ez, abertzertzan zegoera zeon Euskal Herrian, da Eta euskaraz kantatzen genitunean, naiz eta ez ulertu, eskanaia ez ulertu, ba jendeari asko asko izten zitzaizkion eta eta gustatzen zitzaizkion da igual gelditzen zian hitz batzukin da. Eta uzu uh, honek ez nahizu aizu no bueno, Jakin Mina hondiarekin begiratzen zuen jendeak egia esan, bueno, gure gure ikuskizuna hor du gure <laughs> proiektu hau. Eta, eta gero feminismoaren asuntuarekin, ba, bueno, zen, Europako zenbait herrialdetan ez zeharik sortu, baina gogoratzen ari zuetan eukigen anekdota mm, kurioso bat, e, odei juntzitza iskion, da, eta galetze zioten haber, nire zeba jarri diozue feminismoaren zea hori, eta <laughs> e, zera ligatzeko, zera ligatzeko, eta Eta, bueno, gu azten ginean, da, besteak, baina, baina, baina, baina, no? en fin, bueno, danetik daula munduan. Bai. bai. Eta, e, bueno, ez dakit, izena ere, oki farfaia, bueno, horrere gainera duda genitu noian eta nik ez dakigu, otxi, ba, oki, bai. izena oso ondo nola esaten den, baina hori bidaian zehar erabak izenuten zerbait ez, ze euskeraz ez da behintzat. Ez, ez, e, italianoz da, mhm. eta lehen esaten izuen, bueno, lagunde xente torri diala ere bai jotzea, eta mm -hmm. italiano bat justu azirinanean historionekin gure txantzean, eta azirinan, bueno, tximiletan beri, eta konzeptu hori guztatzen zera gute, eta gu, bueltaka, eta bergiratu genuen nola zanen e, italianoz, eta nahi, bueno, bai da, bai nahi pila guztatzen zitzaigun, eta hola xe da. Zerri ezan esan ezen izkion bueltazko eman ere zizzenari, porque izena horrelako gauzetan beti da, bai. hola, burua ustean dinetakoa, <laughs> bai. nola deituko gehan, da zesan nahi dun da, ez, eh? da gora eta behar, eta gure ezan izkion bueltazko eman, baina ari bulta bueltazpio bat ematen nahi da izena. <laughs> Bai, Porque ez dakigulako da oskatzen, edo ez dakigulako ezan nahi, edo zizkuntzatzen dan, eta hemen jasizo izkigu ere zarautzen da ingurutan bazilatzen, jokin eta faia, eta bueno, <laughs> euskarazko berzioa, eh? bueno, Bai, Exotiko, exotikoa delako, exotikoa. Bai. Bai, hori da. <laughs> Eta, bueno, orain hasi zarete, ba, Europan jondoren e, etxean jotzen, ba, kontzertu batzuk eman dituzue, eta ezberdina izango da, ez? Hemen jotzea etxean ez dakit ezagunen aurrean, zu nola sentitzen zara miren? Ba, behitu ni, e, azieran nekan hemen jotzeko sekulako fobia. Uh -huh. lotxa, porque ez nahi zineiz, bueno, esaten izuen lehen, ez, nahi zineiz identifikatu horrekin, eta nigo nahi zenean ezen nahi baten aurrean edo jenda aurrean beti izan da, ba, itzaldi bat ematen edo espitzu bat <laughs> eta eta oingontan kantra behar non, darun ematezin sekulako lotxaz, esan ere bai nere oso zerbait, zanik sortu, bueno, odeida bilok sortu zerbait, orduan oso oso, eh, bai, Zerrikean, horregatik, zerrikean, bueno, lehenengo konzertua kanpoan emango deu. <laughs> Osa, porque hazi eran da genekan ez, buruan de, hemen joko dugu igual aurkezten bat eta gero da kanpoa jun, no ez, o bueno. Eta zen genon bak, eh, joko deu, eta han nazkoz lotxa gutxi emate igu, eta, eta, eta, gero nea bueltatu ginean, hemen sentitu genun berua oso ez berdine izan zan. Mm -hmm. politagoa izan da, hemen jotzea, jendeak ezagutzen, ezagutzen zaitunean edo ez, ulertze zaitu, beste, beste bueno, azkenean, pues hemen goizkuntza dakau, ez? E, hmm. bai, bueno, Euskala eta Euskal artekoa. Eta orduan errexago iz, egintzain nahi batutan jendearekin konektatzea eta hola hemen, kanpoan baino. Oso diferente, porque han ere bai ba, ezakit, ba, beste privilegio batzuk hartzeituzu, ez? Eta ba, beste, zetezu, bueno, hemen ez daute ezagutzen, ningo eta bo beste, eta, eta ez, ez dakain besteko garrantzirik, hemen jari ez igual pixu gehiu hartzeu kontzertu bakoitzat, baina, bueno, diferente, baina egia esan etxeko berua, bua, bat da. <laughs> Eta, bueno, eh, non izango zaituzte guen gutxira edo, bueno, esan diazo, orain kontzertu bazen neukatela hortik zenbiltzaten, ez? Eh, bueno, dakau hemen zarautzen antolatzen diegu pare bat talde frantsesei kontzertua, baina mm. ez urrengo astean eh, dator justu gure oso lagundan e, zide taldia, bueno, kantantian, e, eh, bakarlaria, e, bera kanadienzea da, baina e, zeatik dator, alemanik dator, eta askotan egonda gure etxian, eta, bueno, gero bueltan ere <laughs> jaso gintuen bere etxian e, <laughs> jotzen ere, Baina, bueno, orain gonetan dator, eta guri ilusio berezia ite porque hainbeste urte antolatzen, eta gero berak guri antolatu zigula ere bai, ba, orain gontan bera dator, baina elkarakin joko behitugu mm. iru kontzertu. Orduan, urrengo aztean daztagu hemen putzuzulon, egingo dugu afari merienda akustiko bat, <laughs> e, gero getaian kontzertu ingo dugu, eta tolosan, e, bueno, getaian arralde eta berden, eta tolosan bomberenean ere bai, joko dugu elkarrekin eta horiek dia martxoan momentu dazkagunak, da, ba, gero, deskanso. Porque martxoa entre gauza hori eta beste, <laughs> bai. gauza gehiagio da. Zora mena. <laughs> Bai. bai, ez, hori esaten genuen, non, zu horbilgune feministako gozera maile izagontzara urte luzez, eta hori gutzi bezain pronto, proiektu antara hartu zinen, ze denbora okupatzeko beharra edo... <laughs> bueno, ba, egia zan denbora ezakat gehiagin. De, <laughs> de, de, de, de, bueno, bat beste gauzetan zartze beti eta ezin geldikan neon. E, kozate zait, denbora desokupatuta izatea, hori onartuko die zuen entzude guzti <laughs> baina, baina gehiago zan, nazioeran ezaten batik bai. nekan beharra beste zerbait iteko, eta mm. tarte bat emateko nire mm. bizitzen. Eta horregatik izan da, Nagusik eta kasko asko desestuzatzen du lako, bata bestearekin ondo zondo <laughs> bateratzen dira momentutan bai, mm. así que ederki. Jo, ba, miren, mamila esker eta zoriona honetan, guri asko gustatzen egulako, eta ez dakit, best, entzuleak ere behar bada kontzertu eta zaparte edo informazio gehiago, edo zuen musika lortzeko baduzola blog edo holako zerbait? Bai, bueno, bankampa dakau, mm -hmm. eta bestela okidifarfala arroba gemellera idatzita ere bai, eta bestela, pues, nire Facebook edo emaila seguramente hor porai egongo da, eta horreien ere bai. Erraixago izango da. Bai, <laughs> enklea oso zaiak Oso topatzen, así que, bai. <laughs> Jarri duzu bai, izenarekin. Bai, ari nintzen orain pentsatzen, bai, ari zate esaten horla, baina, karo, jendari esan marko digu, O, B, C, H, I, D, farfa, ya, <laughs> bai. B, L, erekin dela. Zen, karo, ez ez dauzkazu horren beste kontzertu, jendea ez delako iristen zuen kanpera, miren, hori ere bai pentsatu barko duzu, eh? Hori izango, igual izenari, <laughs> Buelta eman jau. <laughs> bueno, gu jarraituko dugu hemen propaganda egiten eta musika jartzen, eta gure saioa internetera eskegitzen dugunean, izenarekin jarriko dugu, eta beraz, ba, gure entzuleek jakin gauten nola idazten den, eta beraz, bankan heldu nahi baldin badute, ba, eltzeko, hortik. Bale, ba, oso ondo, ba, mila mila esker zuri. Bai, mila esker miren, animo. Venga, mila mila, aio, aio. eskiaretan jaretan Igeri zara honaino Igo gaiurik hartu Zure c'est dizula berriro Atea jodezula entzuteko Atea jodezula berriro hortxe dauzkagu, Iruñako Nafarroako neskak, eh, ba, flash bat antolatu dute, la martxoaren entzuten duzuen bezala nola ez, ba, ez zuen beste modu batean izan, abortuaren eh, lege reformaren kontrako, eta gure gorputzen gainen erabakitzeko eskubideren alde, eta horren zuten zen dituzten batzuk abesten, eta bestek ba, flash prestatzen egon dira, Eta, bueno, animatu, animatu airu zaigu, ba, ginduten, ez, e, ba, proiektu txori, eta, ba, bueno, beraiek ekarri nahi izan ditugu, eta baita ere, ba, ekarri dizkizu egu gaurkoan, ba, hemen martxoren sortziaren inguruan, ba, bildu izan ditugun topatu puntu infori esker, mm -hmm. <laughs> esan bar dugu. Bai, bildu izan ditugun, ba, zenbait deialdi, ba, badakigulako eskualdetik atere bai, ba, batzuk, batzuk entzuten gaitu zuela, eta orduan, ba, espero dugu zuen gertuko baten bat asmatzea lortuko dugula. Mm Edo, akaso, oso interesgarria egiten zaizue, eta araño jateko... Exactamente. Animat, animatera gombiatu zaituzte gu, ere? Hori da, hori da. Bai, zeren, bueno, e, gure gitaraua bete-betea da torrez, miren? Ez mhm. da gita, hasi gaitezke, badibidez, biharko egunean, hau da, gaur, martxoak bost izanik, biharrosteguna sei, hori da. Ba, zerre gongo den, e, nik horrela ikusten dut... <laughs> Esan, esan, esan. Bergaran itzan dira dagoela. <laughs> es que hasi behar... Itzaz interesgarri bat. <laughs> Venga. Hemen una cosecha propia. Bye. <laughs> jo, eh, que... Bueno, Nick... nik ematen dut biarritzaldi <laughs> arratsaldeko seietan. eta, eta egia da, eta ez dugu netra egin, eh? Olain primatu dugu, topatutik, eta araxen, non? Eta lehenengo bai. aktivitatea, mentxe, gure <clears throat> oian atxok, bai. emango duena. Ba, emakumeak kazetaritzen itzaldia emango dut. <laughs> baina, bueno, badaude beste interesgarri batzuk, adibidez, donostikoa. Ba, esango ditu, eh, baina hori ah, seietan, bai. bergarako bai. gaztetxean izango da. Bai. Oso interesgarria, eh? Hontzaitezte. <laughs> Bero. Bai urrengoa, donostin. Mm, Arratxaldeko bostetan, e, fakultat, e, ai, filosofia eta hezkuntza fakultatean. E, bai, zapalkuntza ugari askabidean itz, eta jarra bango da Josemizu Malabe Fundazioak antolaturikoa hain zuzen ere. Bueno, nik uste dut hor, e, aipatu behar dela Donostiko Unibertsitatean gaur baitereia itzaldi bate izan mm. dutela, mm -hmm. e, Josebit egon dela Patriarkaturen historiaren hitzaldia e, ematen, baina horretaz gain ere ba, beste egun batzuetan ere antolatu dituzte ba, fakultatean ba, suposatut bertako emakume taldeko neskek e, asamblada bat e, badaukate eta beraz ba, hortxe ibili dira kriston egitarau potentea eginez eta martxoren amarrean astelenean e, baita ere feminismoaren historia izango dute kasonetan miren aranguren orain bertan gurekin izan duguna <laughs> eta edurne Rebelde izango dira eta urrengo egunean Ikuste ez hemen, jo me lo komo… Eh? Bai, bai, bai, bai, bai, <laughs> Urrengo egunean literatura irakurketa musikatua izango da Mariluz Esteban eta Ider Rodriguezekin. Mm, bai, egia esan gorde behar dut oraintxe bertan <laughs> apuntatua. <laughs> eta e, gero emango dituzte urrengo egunean ere beste bi hitzaldi eta ostegunarekin ere, ba, bueno, e, bazkari bat eta poteo bat e, antolatu dute. E, horre, asteazkenean, boiera da bide bakarra itzaldia emango dute Katialin Minerrek eta Lore Lujanbiok, eta arratsaldean irrintzia borroka oiua ikastaroa emango du Malen Nikolsonik superinteresgarria. Justo lehen hitz egiten egon gara, ba, irrintziaren hmm. ez, funtzio askatzaile horreta, oiukatzea, plaza hartzea, suposatzen duena, eta bai. galtzen ari dela, ez? Hori da, bai, ba, justu, ba, ba, hau ikusten gogoratu garelako, ba, duela urte bete ere, hemen irungo emakume batek proposamen hori ekarriz ea, ba, noiz antolatuko genuen irrentzitaier bat, behira ez du egin, baina behar bada, seinale badau, ba, bai. behin egiteko, eta egia da ez, esaten zuen, azkenen, ba, gure euskal kulturan, ba, oso garrantzia handian, eta gainera emakumean zerbait izan den, zerbait izan delako, eta galtzen ari garen zerbait da. Mhm. Ze, Zegia da, bai. azkenean, ba, hori lotxa galdu behar duzu, gorputza askatu ez, eta garrua askatu, eta, eta ez dakit, badirudi ba hori transmisio hori natural hori moztu egin dela non eta ez dugula jarraipenik ematen. Eta begira, ba, gogoa daukazun hori eta donosti, ba, nahiko zentroan geratzen bai, denez, ba hor, bai, bai <laughs> fieziko nesken asanbladak, ba, antolatu duen egitaraua superpotentea da, eta seguraski ja, esan ditugun gauza guztiak astu dituzue, baina, bueno, esan ten dugu berrirore, ba, bai, aste hontan zehar, eta hurrengo astean zehar ere, ba, ekitaldi pilo bate eh, izango dituzuela, Eta bueno, ba hurbildu zaitezte fakultatera eta ba, bertan gozatu ba egongo den guztiaz. Mhm. Ba bai, bai, bai. Baina zer gehiago dugu? Hor, bueno, fiestiko neska kantolatuten egitra potente hau. Eta biharko janaren bergarako itzaliaz, <laughs> aparte, <laughs> bihar bertan ere, gazteizen, e, eh, KTM Fest jaialdi feminista antolatu dute eh, gaztetxean. Hori, bai. bueno, zakit zerrutan izango da, baina, bueno, hori bihar gazteizi bat limazabiltzate, osteguna da. Osteguna da, <laughs> jaialdia, bai. Ba, egongo da. Eta amaitzeko, ba, irunean, ostegunean, e, zazpiterdietan merkaderesetik abiatuta kale parodia egingo dute. Mhm. Ba, ez dakit orain txentzun duguna bestiarekin edo, baina bueno, hortxe da biltza parodia zale eta antzesle bikain eginda. Iruin herriko neskak, eh? Hori da, <laughs> así que, ba bueno, badago bihar zerregin ere bai, eta kale parodia jartzen ez duen arren suposetut poteo ere bai izango dela, beraz, ba bueno, <laughs> osteguna goxo amaitzeko ba, aukera izango duzue. Ba, bai eta ba e, ostegunetik e, eh, <laughs> ostiralea tartean ba bestitxo bat jarriko dugu ba pixkat belarriak gozatzeko mm. goxo goxo Cierra la puerta daré yo misma. Hoy quiero ser parte de mi fábula. Pasito a pasito y caminando hacia atrás me sumerjo en las aguas de una oscuridad. Naranjas, marrones, azul y amarillo. Descubro un lopardo en mis bolsillos. Tumbada en la cama me sobra el espacio. Levanto mis piernas brazos, dejé crecer mis elefantes, recorren mis rodillas porque hoy quiero bajar, bajar. Rosalén zen hori. Rosalén. Bai, zena guztiak. Bari <laughs> da bestia. Bueno, ostiralean. eta bihar, ez bihar rezetzi. Ez, ostiralean. Ostiralean, venga, bai, ba. Bai, Martxak zazpi. Zer, ba, laudion. Laudion zertzitan gure aukera elkartean abortatzeko eskubidean inguruko itzalea izango dugu. Mm -hmm. Santurtzin. <laughs> Osordu <laughs> berezian. Emezortzi bai, <laughs> berrogeita sortzian. Hau da, e, ba, zazpiak amabi gutxitan. <laughs> Dorre etxea jauregian, marimatraka talde feministaren aurkezpena. Ai, bala, zego handa. Bai. Ordua polita da, eh? Bai, oso Puntuala polita. gertu mesedez. Emezortzi berrogeita sortzitan goberazten dizu. Ai, Josie. Ai. Bueno, sora luzen. Zazpitan, e, zineman, laro gaita bat amama dokumentalaren proiektzioa, eta horren ostean, zuzen darerekin sola da. Bai, bai, hemen izan genuen. Bai. Eta trapagan, sortziretan, e, eh, bebekaren aurrean, elkarretaratzea egingo dute. Mm Zeren azken finean, ba, emakumen prekarietate hau ez da soilik ba, gaiardoren kontu bat edo, ez? Ba, eta ba, nik uste dut ere bai erakutseniko digula, pues, prekaritate laboralearen aurrean aurkitzen garela, emakumeak ba, ez? E, momentu hauetan prekaritate edo pobrezian dienean bizi diren pertsonak ba, bagarela, ez? Eta ba, honek ere martxoak sortzi hori ba, erakusten du, ez, ez dela mhm. solik abortuaren kontrako egun bat, ematen duela, azkenean, ba, ofentsi daukagulako horra aurrean, baina, bueno, ba, horretaz gain beste gauza askoz gehiago dauzkagu hor. Eta martxoaren sortzi da hiegatzen garen. Bai, hor, e, bueno, superpotentea eta egin klik zuen inguruko herriaz e, entzuten duzuenean, zeren bestela, ba... Venga. Bai. De tiron. Dale, miren. Bergara, Arratxaleko bostetan autoestima lantzeko tailerra zazpitan emakume poteoa eta behatzi tertitan kantua foria. Hmm. Bilbon, zazpiretan manifestazioa harriagatik, e, donostian, amaiketan, e, eh, gaztetxean, genero rolak eta militantzia ereduak tailerra eta zazpiretan manifestazioa bulebarretik. barretik. Mhm. Duran Amar ditan, bizikleta martxa zaldi behartik abiatuta, eta ordu, bat aterdietan elkarretaratzea durangoko andramari elizpean. Gazte izen, ama manifestazioa izango da, San Antonen parantzatik, ordu biterdietan bazkari feminista izango da, eta bederatzi terdietatik aurrera beste festa feminista bat gaztetxean. Atope, parranderak, eh, ah, eh, gazte izen. <laughs> Gernikan, eh, amabi, eguardiko amabitatik iruak bitarte gune morea egongo da, eta ratxaleko bostetan kafe tailerra eta amaitzeko zortzitan taberna jira. Bueno, urrengo puntua irun denez, utziko dugu zeren gero saiatu, sartuko gara gehiago horretan, ezta? Eta irunera goaz, amaikaterdietan gazte blokea izango da e, merkaderesetik, amabietan manifestazio izango delako gaztelu plazatik. Mm -hmm. Leitzan, arratsaldeko seietan, ateka beltzerrigunean, Mariposa sobre el hierro dokumentalaren mm. emanaldia honen da, eta or, ondoren aferi merienda autogestionatua. Mm. Osa, que bakoitzak enamontzela etxetik zehose. <laughs> Lekeition hamaika terdietan eh, martxamorea izango da, zazpiretan poteo animatua eta hamarretan afaria. Kartelez baduzu ikusi topatu puntu infondauko ez bereziki gustatu zaigu potxuak bai. martxanekoek egin duten karteltxo hori. Oso potxokoa. Bueno, eta ba, hoxe martxaren zortzi bitartean ba, jaso dugun hola informazioa. Mhm. Eta ba hori, aipatu bezala ba, barba da, bueno, jak eh, eskualdeko ba, mobilizazioa pixkate eh, erremarkatzea dena, ba, hori bai, irunen eta eh, esplataformak e, larun batean bertan, martxoen zortzian, manifestaldia ditzen du, arratsaldeko zazpiretan, baita ere, mm, donostin eta bilbon bezala, hola, gora <laughs> eta, eta, bueno, zabaltza plazatik aterako da hau, Eta hortaz aparte, zer gehiago, ba, bueno, badira gauza gehiago hemen eskualdean, e, bueno, e, ernai eta irungo bilgune feministak ero lakasita gaztetxan ere jaialdian antolatu du larun bat gauean. Goizean, gu geunea gu gara, zuzen bai, zuzenean. zuzenean. aspaliko partez, zeren gogoratzen baduzue entzule fin eta prestuak zaretenez <laughs> badagizue, ba, bere garaian martxoren zortziren batean egin izan genuela zuzeneko irratizaioa. Eta aurrekoan begiratzen egon ginen, eta uste genuena, baina askoz, beran, o askoz denbora gehiago bai. pasatu da. Lau urte behintzat? Erraz. Bai. Bai. Iru lau urte, pasatu dira, ez dakigu osongi. Baina, bueno, nik ilea motzan eukan, eta mirenek askoz luzea. <laughs> Hori da. Bai. Eta orduan, ba, kasu honetan ez gara bakarrik izango, gure hartxien emigoekin <laughs> egingo dugu irratizaioa, bai. esker gantxokoekin egongo gara. Beraz, promete, eh? Interesgarria izango da, eta hori, ba, zuzenen entzuteko aukera baldin ba, hori, hortxe antxete erratiak emitituko eh, du gure irratxaioa, zuzen zuzenen, larun bat goizunetan, amaiketatik ordu batetara. Eta zer gaiago, hori gandean antzerkia honen dare gaztetxean, ernaiek eta bilgunek antolatua. Eta... Horretaz gain, urrengo astean zehar, espero dugu albezain harinen jartzea, Asia Kulturrelkartean eh, erakusketa bat jarriko da, abortu eskubidearen ba, historian zeharreko ibilbidea kontatuko duena, irudi kartel zaharrak eh, bildu eta bueno, berriagoak ere bai egongo dira, eta horretaz gain, e, amairuan, ostegunean, arratsaleko zazpitardietan azian bertan, hitzaldia eskainiko dugu bilgune feministako kideek e, abortu eskubidearen nondik norako ez, ba, hitz egiteko. Nondik mm. gato zen eta noragoa zen aztertzen saiatuko gara bertan. Eta eskualen, ba, gauza gehiago, baina ez daukagu ez hemen programa zehatzik ondoseteko, baina bakigu dokumentalak itzaldiak eta gauza askoz gehiago lehiaketak egongo direla, bai argoiak elkarteak antolaturik, bai usuak elkarteak antolaturik, bai gaurko andreakek, egon darri bine emekik ere ba, bere plangintza badu, beraz, ba, ba aukerak ez dituzuela faltan izango. Ez, ez, ez, ez badaukazu non aukeratu, zerregin, eta bueno, ba, horretaz guztiaz informatute egoteko, ba bueno, e, ba, begiratu hitzan egongo dira ba, deialdi horiek guztia, gu gaur saiatu gara benetan, baina esan dizuegu behingoagatik eta zin egiten dugu arratsaldeko zazpiretan hemen ginela, <laughs> baina ezin izan dugu ordenagailuetara haiegatu, ba, ba, bueno, antxeta irratia bete-beteta zegoelako bai. hauteskunde kontuekin, badakizu hemen zagartatzen den beti, hauteskundekin guztia paralizatzen dela. <laughs> Eta orduan, ba, bueno, ba, ba, sentitzen dugu, baina horixe izan da, ba, bildu alizan duguna, Baina, bueno, zuek urbildu zaitezte esan dugunara, eta ja, nahiko <laughs> egiko duzue horretan guztian parte hartzen baldin baduzue. Ba, bixe. Eta, ainara, falta mota zaitugula, eh? Ja agian azken lau minutu hauetan te toke bat ematen diogu, berak agur dezan Venga. <laughs> saioa. Jarriko dut musika pixkat. negarrik egin ez maitia bez. Etzan negarrik egin ez din mereziez maitia Egunero prostituitzen den mundu honek Kaixo, Ainara, deitu zaitugu <laughs> gonekinetik zuzen, zuzenean, zuzenean eta ez hartu. Hemen ez daizugu lotxagorritzeko mezua, zuzenen, Euskal Herri guztiak entzungo duena. Hala. Hala, aio. Aio. Emaion beste trago bat. Bueno, Oso fuertea, eh? Oso bai. fuertea. Ez, ez, ez. Ez dago gure zain, ez dago gu noiz helduko zain. <laughs> Ai, ainara, ainara, ainara. Bueno, entzio, nik uste dela... Feministaren estresa. Ez, <laughs> eta gainera, bengoz, ainara kale egiten duela. Nik dakit noiz baita ezagutu nuen ainara kale egindako egunen bat. Bai, bai, bai, bai behin egon marri izan teknikara eta izerditu nula, ja, pilo bat naiz, bai, rago txarra pasatu nuela. Bueno. Baina, bai, Ainara, ba. bueno, usten dizu, eh? Ba. Barkatzen dizugu. <laughs> igandean baldin baza... Oi, igandean. Larun ba. batean gurekin baldin baza dela, kaxitan. Ba, hori xe, entzule bai? bai, gure gaurko irratxaioa, ikusi duzute, ikaragarria, edukiz betea, eta <laughs> betikoa izan dela. Betikoa, marabilloso, marabilloso. <laughs> eta hori xe, ba, horren gaztean elkarregongo araberriz, mentxegonekin erobenon, eta ja, ba, bueno, urrengo astean dagoeneko, ba, igual balorazio txiki batzuk egiten hausartuko gera, ea zer moz pasaza egun, pasadeen guretzat martxoen sortzia, eta mhm. goza txoiek. Hori da. Hmm. Eta ber, kontatzen diguzuen zuek ere zer moduz pasatzen duzuen martxoren sortzia. Hori da. Hala. Venga, gonekin bueno. gemail. Gemail. Gemail. gemail. gemail. Aio. Aio. Aio. Aio. emaion beste trago bat whisky merke honi kantuan egingo dina oh, oh, oh. emaion beste trago bat whisky merke honi begiratu gorantz baina ez arrokeriaz emaion beste trago